banje kubaramutsa mwebwe mwese mwahisemo kubandanya muteza abiri ibiganiro bicano kuri radio isanganiro ndabani ikaze mu makuru twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi yo kuri no mutaga wo kuno munsi wa gatatu w'igenekerezo rya 18 mwaka 2023 ayo nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira bamwe mu banywanyi b'amabanki manini manini na mato mato akorera mu gisagara ca Bujumbura barashima ko bakirwa neza iyo baje kubika canke kubikura ubutunzi bwabo nubwo biruko banegura ko hari gihe bamara umwanya muremure batarakirwa kubera abakozi bake mu ntara ya Bubanza naho amakoperative y'ugwaruka arenga 200 ntiyashoboye kuriha ingurane yahawe ngo arangure imigambi yo kwiteza imbere abarongoye amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana bagasaba ko amategeko yo yohinyanyurwa guherana bigafatwa afatwa nk'icaha karimanzira uno munsi yadushikana mu ntara ya Rutana aho bamwe mu banyagihugu bo makomine ya Musongati na Rutana intara muri yo ntara nyine ya Rutana bashimishwa n'umugambi wa leta wo kubaka ibarabara ry'indarayi turabafitiye na bucana yandi imvugo iremesha uno munsi tukaba yagira ku bijyanye n'imvugo zikwiye gushikirizwa mu bihugu byibonekejemo injyane muri kahise si ayo gusa turabafitiye n'ayandi idonido ni mu kanya mu buhinga bw'ibyuma Eric w'imana ni wari karafasha twese hamwe tuti ni musangwe ikaze kuri radiyo isanganiro ndasubiye kubaramutsa abandi abana ikaze mu idonido ry'ano makuru tuyahera mu gisata cy'ubutunzi ukorohereza abagwizatunga mu gutunganya neza ibijyanye n'amategeko be n'intwari ibereye ngo biri mu bigiye gufasha ikigo kijejo, iterambere ADB gikorana neza na gikorana neza nabo kandi giteza imbere igihugu nkuko byavuzwe n'umuyobozi mukuru w'icyo kigo kuri wa kabiri yerekana ivyo baranguye mu gice ca kabiri cy'umwaka uheze ngo birakenewe ko habaho kandi icuka ciza hagati ya debe n'abanyamitahe Didas Ngendakumana akaba yamenyesheje ko no mu gusaba kugururira amashira hamwe bisigaye bikorwa mu buhinga bwa none kuva mu kwezi kw'icumi mu ntumbero yo korohereza ababitura tumutegabiri ubuhinga bwatanguye tariki 16 z'ukwezi kw'icumi muri uyu mwaka nyine uheze ariko turavye ibiharuro biduga ku munsi ku munsi kandi biduga kuduga murumva ko ubukene bituma biborohera umuntu ashobora kugura sosiyete ari muhiri iwe cyangwa ari mubiri iwe cyangwa ari ku aho akorera akajya abona impapuro zose zikenewe kugira ngo mu gushyiraho iyi ndinganizo yerekana umwaka ku mwaka ingene ibyo bibazo bizogenda bigatora umuti Tukiri muri ico gisata nyene c'ubutunzi na nabibabwiye mu ngingo nkuru nkuru zano makuru bamwe mu banywanyi b'amabanki manini manini na mato mato akorera mu gisagara cha Bujumbura barashimishwa ko bakirwa neza iyo baje kubika canke kubikura ubutunzi bwabo nubwo biruko baranegura ko hari igihe bamara umwanya muremure batarakirwa kubera abakozi bake bamwe mu barongoye ayo mabanki batashimye kuvugira kuri micro za radio isanganiro bakavuga ko naho igisata bakoreramo kiriko kiratera imbere bafise ingorane y'umuhora wo gutuma tumana ko internet mu rurimi rw'igifaransa ni nkuru tubaza Evariste nziko banya kanyanga turi ku musase abanyonyi abanywanyi banki baje kubika no kubikura amafaranga yabo bose baricaye ku mirongo barindiriye ko bakirwa abayazi na radiyo isanganiro barashima ingene bakirwa naho biri uko abo banywanyi b'amabanki baranegura ingene hariho guteba kubakira biturutse ku bakozi bake uno ni umwe mu banywanyi b'ibanki BBCI mu bisanzwe turiko turaraba hano muri banki BBCI navuga ko ibikorwa harabaho gutebya abakiriya cyane kuko uri kurabiraba usanga amagishe menshi agaragara abakozi bariyo kabona ko amagishe yuguruye mugabo abakozi bariyo byo rero twebwe nk'abakiriya bikaca bituyobera kuri ubwo dusaba ko mu by'ukuri amabanki yotunganya neza kugira ngo umukiriya aje aronke umwakira binyarutse ikindi abanywanyi b'amabanki bashi babashikiriza ni umuvuduko muto wa interineti bavuga ko nabo nyine ubatuma bateba bamwe mu barongoye amashami y'amabanki akorera mu gisagara cya bujumbura batashinye gutanga amajwi baremera ko atavye amavyera ngo de ariko bakavuga ko igisata bakoreramwo kiriko kiratera imbere bavuga ko bageze ku rugero rwo korohereza abanywanyi babicishije mu buryo bwo kubaronsa amafaranga mobile banking carte visa ihuriwe ko n'amabanki atandukanye n'ibindi nabo nyene bavuga ko umuvuduko wa internet utaborohereza rimwe na rimwe bagasaba leta y'u Burundi gukora ibishoboka byose kugira umuhoro wa internet unyaruke Evariste Nzikobanya nka kenuye tukivuga amakuru ajanye n'ubutunzi amakoperative y'ugwaruka arenga 200 yo mu ntara ya Bubanza ntiyashoboye kuriha ingurane yahawe ngo arangure imigambi yo kwiteza imbere abarongoye amashira hamwe yo kuziganya no kuguranana bagasaba ko amategeko yo hinyanyurwa guherana ingurane kigafatwa nk'icaha ivyo bika, bikaba vyamirizwa n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Jerevendera ko buca mu nama yagiranye n'abanyagihugu bo muri yo ntara kuri wa kabiri yasavye ahubwo ko abarongoye ama amabanki n'amashyirahamwe kuziganya no kuguranana ko bokurikirana neza bakaraba ko abahawe amadeni bariko barayakoresha ivyo bari biyemeje kurangura Space Caritas Kabanyana mu nama umushikiranganji wa mbere yagiranye n'abanyagihugu baserukira abandi mu ntara ya bubanza ikibazo kijyanye n'abanyagihugu basaba ingurane mu mabanki canke mu ma microfinance hanyuma ntibarihe kiri mu vyashikirijwe mw'ijambo ry'ikaze cleofase ntezigiyimana arongoye intara ya bubanza yamenyesheje ko mu makoperative y'urwaruka mirongo ine n'imwe yasavye ingurane cumi na zine zonyene nizo zashoboye kuriha muri bwije ari amakoperative ashika mirongo ine yamaze kuronswa ingurane ariko abatukameze batukabwira abenegihugu nuko muri ayo makoperative mirongo ine n'imwe cumi na zine gusa nizo ziriko zirariha neza uwuserukira ikigega co kuziganya no kugurana na ccm muri komine bubanza ashobora no kugara byari ko buca umushyikiranganji wa mbere icyo cyiyumviro cyo guhana abatariha ingurane yacaniriye kure ibyo ni uburyo gikenye nyine iyo uburyo gikenye twavutse kugira ngo ntarabishiriza ku gikenye ibikunda umuntu wakira umugambi wiwe wamaze kumwiga neza ko umugambi uzotera imbere ukanamukurikirana uko umugambi wiwe ukora tuzosanga ubushobozi bwose kuzuye abantu tebera ingorane none kuvuga ko imigambi mwayize agenda wudeturuna gute ko amafaranga uyamuha ukayamuha pataraje none mushaka bigende gute ikibazo ni kihe murayabahereza nimupfa mwaragenda kuraba igihugu cyacu kirafise ibibazo ibindi bihugu usanga bifise inyungu yabiri ku ijana kubera wacu usanga ari cumi n'icyenda cumi n'indwi ingorane mugaca muvuga ngo mikorofinanse murungutse miliyaridi zingahe ku mwaka kundi wayakomye wayivya abenegihugu mutegereza kumenya yuko uwuje gusaba ingurane iwanyu muri mikorofinanse muri banki ari ubukwe muri iyo nama haramutse kandi ibibazo bijanye n'ubukene bw'ifumbire ibiraro n'amabarabara bikeneye gusanurwa ubukene bw'ingomero zivomera indimo n'ibindi sipesi karitasi kabanyana urubanza radiyo y'isanganiro Space Caritas kabanyana nawe tugukengurukire inyuma y'akaruhuko gato tuvanga mu burengero bw'igihugu dukubitira hariya ku mugwa mukuru wa politiki mu ntara ya Gitega Isanganiro inama isumba ingimba amakuru twabateguriye kuno mutaga arabandanya ngaha kuri radio isanganiro tukayabandaniriza hariya ku mugwa mukuru wa politike mukaba muri ko mutumva muciye kumuhora muhora wijana na rimwe abakenyezi n'abigeme b'abarundi kazi baramaze kubona ko badakwiye kuguma inyuma mu bijanye n'iterambere ry'ubutunzi bamwe mu bayazi na radio isanganiro mu gisagara ca Gitega bavuga ko icyahora kibagora ari gutunganya imigambi ku buryo yemerwa n'amabanki Sixen Yuhire umuyobozi mukuru w'ibanki y'urwaruka BJ avuga ko kwigisha abakenyezi gutunganya imigambi bashize bashize mu ngiro yabafashije ni mu gihe mu kigo kijeje guteza imbere imigambi y'urwaruka Paeje bavuga ko bashobora kwishingira imigambi yabigeme ikoze neza bakaronka ingurane itagira inyungu inkuru tubaza mugenzi wacu Fidel D'Antoine Sabimana kimwe mu bintu bituma abakenyezi n'abigeme basigara inyuma mu iterambere ry'ubutunzi ni ukubura imitahe y'ibanze nk'uko bivugwa na oda nduwayeza arongoye koperative ihingura amakara uburyo ntibworoshye kuronka ariko iyo watanguye hama mu gihe ubona ko umugambi wawe wawutanguye ushobora gutera imbere uraja muri banki eh, bije hama ukagira plante fere yawe mukayizana bakakuha ingurane ukabandanya igikorwa wabanje gutangura turi mu bo bamaze guha amafaranga kugira ngo dukore miliyoni mirongo ibiri na zine kugira ngo barashyitse no kuri tahayi bararaba ibikorwa dukora amashure turayiga ariko hampande y'ibyo Ah, turakeneye kwiyungunganya umugambi wawe uteguye neza ukawudepoza ahantu aho ariho hose barashobora kuguha ingurane kuko bababona yuko iyo poroje yawe izokunguka abigeme nkanje nabahamagarira uh, gukunda ibikorwa kandi bakikuramo ubwoba muri kino gihe n'abigeme baramaze gutinyuka ibisata by'ubuhinga nk'abagabo nk'uko marigorete n'inyitoriye ahingura gaze mu mwanda yabigenje ibintu by'ubuhinga ibyo bita igifundi bimenyereye bikora abagabo ariko nariyumviriye ati abagabo barakora igifundi ariko amaboko babo ni abiri izina afise amaboko abiri afise umutwe wo kwiyumvira nanjye nkafite umutwe wo kwiyumvira afite amaguru yo gutambuka nkafite ayandi nkuru nziza gisitava arongoye igisata c'ubuhinga muri kaminuza yigisha ubuhinga ya gitega atabigeme bara barakwiye guhindura ingendo abigeme baratinya rwose ibi by'ubuhinga kandi bakabitinya iyo abyubahutse ari usanga bakomeye cyane batera imbere cyane twebwe rero abashoboye kubahuka bakajya mu bisata by'ubuhinga turabereka yuko bategerezwa guhindura ibyo vyiyumviro byuko umwigeme atoshobora Sixte Niyuhira umuyobozi mukuru w'ibanki y'ugwaruka Bije avuga ko biteguye gushigikira imigambi y'abigeme tubandanya tubigisha abigeme cyane cyane imigambi bazana n’ibyo Eh, iba iteguye aho bageza ingurane baronka nazo bakayazwa kandi ku nyungu itababaza cyane n'inyungu basaba mu zindi banki n'amakofinansi dukorana kuvuga nk'ubu aho tugeze n'indwi ku ijana niho turi ubu desire manirakiza harongoye ikigo cy'ubuhinga cyitaho gushyigikira imigambi y'urwaruka payeje yemeza ko bazoguma bigisha urwaruka na cyane cyane abigembe gutegura imigambi ishobora kwemegwa n'amabanki bikenewe payeje ejo yishingire inkuru ya karimanzira Karimanzira uno munsi adushikana mu ntara ya Rutana aho bamwe mu banyagihugu bo makomine ya Musongati na Rutana y'intara ya Rutana bashimishwa n'umugambi wa leta wo kubaka ibarabara ry'indarayi abanyagihugu bazokugwako n'uwo mugambi mu matongo yabo basaba ko bohabwa muzibukiro imbere y'uko amatongo yabo arangurirwamwo uwo mugambi mu ntwaro muri amakomine bavuga ko n'iryatangura gukora amakomine amakori azokwiyongera mu ize misago yarakubitiye hariya mu ntara ya rutana abanyagihugu bo ku mitumba iducamwo iryo barabara ry'indarayi nka nyabigozi na nyabisindu muri komine musongati hamwe na nyarubere muri komine rutana bashyikiza ko uwo mugambi ugiye kubateza imbere bamwe bakavuga ko barindiriye ishyirwa mu ngiro ryawo kuva kera uvuga abatama ba kera barashaje bazi ko ubutare bwari kwimbwa ariko barinze basaza ubwo butare butimbwe twari twabona akarusho ko abana bacu bazotera imbere bisunze ko nabo bazoronka akazi abandi nk'abantu bahegereye bose dufate bakaronka akazi hanyuma bagaheza bagatera imbere bisunze ku bukene twari dufise twebwe umugambi twabakiriye neza ariko kubwo abantu bitaratahura igituro cyaguye iwacu aho twari dufise hose haragiye kandi harimo inzu zibiri naho hari haturetse nta n'ahandi twari dufise twebwe kuvyakira twabyakiye neza ariko mu ciyumviro twacu leta yozadutunganirije kuko ariho hari hadutunze kugira izoduhe ibikwiranye n’ibyo iyo twoja tutokwidoga iterambere rizohaba ariko natwe twebwe abanyagihugu turasaba leta ibyo twiyumvire ko kuko kwimuka kubu ntikoroshye uvuye ahantu wahora ukajya ahantu udasanzwe uba kwimuka si ibintu byoroshye mu ntwaro muri komine musongati na rutana bizera ko iryo barabara rizotuma amatagisi yinjira mu bigega by'ayo makomine yiyongera n'igihe atangura gukora claudine niyo yitungira arongoye komine mu nsongati turizeye ko nk'uko bagiye babitubwira igihe iryo barabara ry'imbarayi ryoshika turizeye yuko kumbure n'ubutare bwacu buzoheza bukimbwa ko byavuzwe eh, kera mugabo byaranse ariko tukizera ko iyo iyo nzira ari nacyo gituma iciye imusongati twizera yuko rero ubutare bwacu buzokwimbwa hama abenegihugu bakahatorera kuyoko kuko eh, komini zoharonkera akarusho nyene kuko nihamara kuza ivyo bidandazwa n'amatagisi acaduga uwo mugambi w'ibarabara ry'indarayi ukazohuza igihugu cya tanzania uburundi na repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo mu burundi azuba ari ubwa mbere haba ibarabara ry'indarayi mu matongo y'abanyagihugu badutwagwa imetero mirongo itandatu z'ubwaguke bw'iryo barabara ry'indarayi Moize Misago tugu kengurukire buramatari w'intara ya Rutana amenyesha ko intara rongoye izoba ibituro bibiri kuri iryo barabara ry'indarayi Olivier Nibitanga arongoye iyo ntara ya Rutana agasigura ko iryo barabara rigiye guteza imbere iyo ntara agahumuriza abanyarutana bazokorwa ko no mugambi ko bazoroswa umuzibukiro nkuko amategeko abitegekanya inyuma y'akaruhuko gato turangiriza kuri bucana yandi y'imvugo iremesha Ogundemesi. mu gihugu cibonekejemo indyane muri kahise indongozi zikunda kuba zifise ijambo ngo bakwiye gushikiriza imvugo zubaka na rijya mumvirizwa na nabeshi Helene Mpawe n'Imana arongoye igisata cyo gutuma tumana ko amakuru muri kaminuza Burundi avuga ko bafuye amajambo bashikirije bivyura icuka kibi ico naco kigashobora gutuma hashobora kwaduka indyane mu gihugu agasaba indongozi n'abandi bose bafise ijwi rishika kure gusuzuma ivyo bagomba gushikiriza bafatiye ahanini ku vyabaye muri kahise bahise onera muco abaserukira abandi barakurikirwa cyane bivanye n'imvugo bakoresha rero umukibano cy'abantu badasanga ibyumviro na cyane cyane mu bihugu byaciye mu ntambara nko mu burundi abo baserukira abandi ngo bakwiye gukoresha imvugo idakomeretsa nk'uko bivugwa na dr Hélène mpabonimana arongoye igisata cyo gutuma tumanako amakuru muri kaminuza y'u Burundi akabona ko bidakozwe uko bifise nkabona ingaruka nyinshi inkurikizi mbi zirashobora kwibonekeza kandi atari nke ubwa mbere ho iyo migwi yose ntitekana kuko bamwe bose barashobora kwagiriza abandi baratana kw'amakosa kuri kahise kabi baciyemo mbere bigahava bituma havyuka n'izindi njyane ikindi umugwi uca nkuriya urashobora kwiyumvira guhunga ku gutinya kugirirwa nabi n'uwundi mugwi reka mbere birashobora gushika naho iyo migwi itana mu mitwe hanyuma kumbure bakazohava basubira kwisamburira ko bagasubira inyuma nk'ibirenge kandi bari basa nk'abateye imbere bari basa nk'abariko barogorora ngo bave muri ubwo buzima bubi bajyanywemo n'injyane bari bahitiyemo abaserukira abandi rero ngo barafise uko bategezwa kwigenza mu mvugo eka no mu ngiro kugira birinde gucanishamo imigwi abaserukira abandi bafashe ijambo bari bakwiye kwitwararika igihe cyose gukoresha imvugo yubaka badahengamiye kuri uyu mugwi cyangwa kuri uriya bari bakwiye kwerekana ko iyo migwi igize umubiri umwe mu budasa bwayo nka kurya nyine nk'uko tubizi ingingo z'umubiri ni nyinshi ariko zikagira umubiri umwe kandi zikawugirira akamaro ntibakwiye no kwerekana ko muri ubwo abantu bashobora kubana neza ahubwo bari bakwiye kwerekana hakuru hakuru ko muri ubwo budasa bw'iyo migwi ariho hari hari itunga rikuru kuko kandi ko n'indiyane zibonekeje muri kahise ahanini byatangurira mu mvugo bigaherera mu migere Ino ngaha duce makuru amakuru tweko turabashikiriza kuno mutaga ndabakengurukire mwege mwese mwari muyateza abiri ndabashimire na bagenzi banje dukorana mu ruganda gukumenyesha amakuru bafashije kuyegeranya uwundi ntoreka gushimira ni Eric Wimana yatumye amajwi abashikira mu ibereye hose